Agur entzuleak. Frantses lendakaritzarako aipagaiak egunero entzungai dira frantses edabideetan. Gure eskoalegi sokoan bizi izanik ere, gorago pasatzen direnak segitzen ditugu, han deliberatu gauzek oraino ondorioak baitituzte gure egunerokoan. Horiekola, ondoko lendakaritzarako kandidatua hautatzeko, frantses ekologista alderdiaren bahneko primarioen emaitzak egun dira jakinen. Berdeak eraman duten prozesu hau frango aipatua eta segitua izan da. Lehenik primarioak antolatzeko autua eginduen alderdi bakarrak direlako berdeak. Bestalde, itzaile frango ukan dituztelako. Eunta sei mila boska zale. Hots duela bost urte baino zazpi aldiz gehiago. Gero hautagaien artean solasak interesanteak izan dira eta debertea esparru publikora edatu da. Generate, aurkezten ziren bost kandidatuetarik lauek, kasik emaitzen laudena bana eskuratu dute. Tendentzia nagusi argirik ez ateratzeak eta liderko naturalik ez agertzeak prozesuari oiartzuna eman dio. Horain, utxalak dute. Leian diren bi finalistak, naiz biek alderdian ibilbide luzea ukan, kasetariek frango diferenteak bezala aurkezten dituzte lehena Janik Jado gobernatzeko nahikeriarekin presentatua da, ekologia instituzioetan txartzeko guguarekilakoa, batasuna zentxorat edatu nahiz. Bigarrena, Sandrin Huzo, gehiago gordinagoa bezala orkesten dute, feministagoa, hausturako jajera batekilakoa, ezke jeruntz itzulia. Lan handia ukanen dute emaitzaren arabera, alderdiaren batasuna zaintzen eta hauteskunderako dinamika bat pizten. Alta biak, edo bos kandidatak, frango interesanteak atseman ditut eta osagarri ere bai. Bos garen errepublika hontan, gobernantza biziki personalizatua delarik, lehendakariaren figura nagusia delarik, jende baten inguruan poderea zentratua delarik, noiz berdeak alderdiak, talde behitzaile eta aitzindari gisa ezagutuak, instituzio unen hausnarketa eta erreforma proposamen bat eginen du. Gaur egungo lehendakaritzako kodeak desmuntatuz, egitura parte hartzailagoa eta kolektiboagoa bat pentsatuz, hildo bateko tendentzia desbertinek leku bat ukaiteko gizan.